partiden tako pu geo uh, ehm, futbolian eta rugbyan han uh, eh, galtekin dizie pasan iter bat izan dadin uh, urte osuan eta bai uh, trebaketetan eta partidetan. gukuan hor eskibaluian uh, ez dizugu holakoik, na segure uh, jarraiko iko besten midi, oan okuan pu ez dizi deuzi igorri. Salbu, uh, eh, bazatekila pasaniter horren beharrunia, uh, eh, geletan txartzeko nune behitateke berroita hamar beno habo jente. Eta uh, jakitez badela deja hogeita bost bat uh, jokilaiak eta antrenurak sale berroita hamar eta heltuk zia. Nune nustez uh, horre uh, egin aziko hor, tranquil izan ditian, e, beste problematika bat, duzu jentekoek e, ez dira nahi pikotatze hoiekin, eta hoiek e, espani egin nahi, be, edreta aitzeko kirolian PCR test hoik egitez.